Obavještava nas uzvišeni stvoritelj kako u čudima i dokazima njegovog stvaranja zaista postoji pouka onima koji pouku prihvataju. Sve što je stvoreno, vidjet ćemo da je uzvišeni dao da postoji od toga par. Pa vidimo da je, kao što nam spominje u ovoj suri, surati leil, stvorio noć i ono što je u njoj i stvorio dan i ono što je u njemu. Onaj koji je bio u stanju, koji je kadar moćan i mudar da stvori ove suprotnosti, koji je stvorio muško i žensko, sa svim onim što jedno i drugo posjeduje. Zaklinje se uzvišeni i kaže ne sa'jekum lešetta. Zaista je vaš trud vrlo različit. Čak suprotan. Pa je učinio da jedni budu od sretnika koji slijede njegov put koji je propisao čovječanstvu da njime ide, a opet drugi da budu od nesretnika koji se okreću od toga pravog puta i koji sebi traže neke druge puteve mimo Allahovog. Što se tiče onoga koji daje od sebe i radi i žrtvuje se i trudi i bogobojazan je. Vidjet ćemo ove dvije velike karakteristike. A to je rad, zalaganje i takvalku. Rad laganje pojavljuje se u području djelovanja. A takvaluk obuhvata ono što će čovjeka učiniti da izvrši dobro djelo i spriječiti ga da ne učini loše. To je bogobojaznost. Da se boji uzvišenog Allaha u činjenju dobrih djela pa ih čini što više i što bolje a bojiš se uzvišenog Allaha i u haramima pa ih ne čini. E'atač radi i trudi se u etaka, a usto je bogobojazan. Što znači da je taj njegov trud kvalitetan. I zato osnovni princip u islamu jeste li beluakum ejukum ahsenu amela. Da Iskuša uzvišeni Allah koje od vas boljih dijela. U ovom je kuranskom ajetu uzvišeni Allah ne kaže ko više od vas radi. Jer puno truda je svakako pohvaljeno. Ali ovdje se želi istaći to ko bolje od vas radi. I zato je bilo među prvim najboljim generacijama onih koji su govorili kada bih znao da mi je jedna seđda kod Allaha tabaraka wa ta'ala primljena, ja bih bio od tih sretnika. Što znači, ako ti je jedna sežda primljena, znači da ti je ispravno to što činiš. Znači da je tvoj gospodar sa tobom zadovoljan. Rad, zalaganje, trud, jer ova vjera nije vjera ljenčarenja, vjera nerada, vjera pasivnosti, vjera filozofiranja, vjera koja stoji u pogledu događaja koji se dešavaju oko nas po strani. Nije to vjera koja će kazat gotovo je, ništa mi ne možemo raditi, to je Allahova odredba. To je pogrešno svatanje Allahovog kadara i Allahove odredbi. Jesi li ti znao šta će biti pa da kažeš to je tako, to se ne može promijeniti. Niko to od nas ne zna. To je gaj. To je nevidljivo, nama nepoznato. I pošto ne znaš šta ti je određeno, ti se trudi. A sigurno će ti biti određena pravda u pogledu tebe. Šta si zaslužio, to ti je već i određeno. I za čega si? Zato ga si i određen. I zato ova vjera, vjera je akcija. I ovdje se na prvom mjestu ističe rad. Fa emma Radi, djeluje, zalaže se. Trudi se jer zna da nema drugog života. Na ovome dunjalučkom svijetu osim ovoga. Minuta koja ti prođe nikad ti se više neće vratiti. Gotovo. Otišao je jedan dio tvoga života. I zato vrijeme i korištenje vremena. teha i bogobojazanje. To jeste sav, svoj trud taj zasniva na ovome principu. Takvaluka, bogobojaznost. To što radi, radi u ime Allaha. Jer takvaluk je i iskrenost isto tako. A to što ne radi, to jeste čega se čuva i kloni harama i onoga što je pokuđeno, i to je bogobojaznost. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ Ovo je taj drugi dio koji je potreban. A to je vjerovanje, čvrsto i čisto vjerovanje. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ I ubijeđen je. U šta? Ubijeđen je da postoji, da će biti ono što je najbolje. Džennet. Da će biti Allahova presuda na kijametskom danu. Da će uzviženi Allah te bareke ve taala nagraditi lijejzijel ladine esa'u bima aminu wa yejzijel ladine ahsanu bil husna da kazni one koji su loše činili po njihovom zlu a da nagradi one dobročinitelje onim što je najljepše. Što znači to je njihov glavni sifat. وَبِلْ آخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ I oni čvrsto vjeruju u, u ahiret. Svjesni su da će stati pred svog gospodara i odgovarati za dijela koja su učinili. I zato ćemo često naći u hadisima Resula a.s. gdje kaže Men kane ju'minu billahi wal Ko vjeruje Allaha i sudnji dan. To jeste da će stati pred Allaha tabaraka wa i odgovarati za to što čini. Dakle, odgovornost, svijest i svjesnost. Wa saddaka bil husna. Riječ saddaka. Po svom izgovoru. I za one koje još uzvišeni Allah nije počastio a oni se još sa svoje strane nisu potrudili da nauče arapski jezik. Ali mogu osjetiti u svojim ušima da ovdje ima nešto jače da se izgovara. deka, znači čvrstinu. Nije to njihovo vjerovanje labavo. Nije to njihovo vjerovanje površno. Ako ga zadesi dobro, rahat je. A dođe mu iskušenje, ostavi svoju vjeru. Ne. Sad deka, kad bi život išao, kad bi bilo šta bi bilo, ne pada pred prvim, a Boga mi ni pred onim zadnjim iskušenjima. Pa ljudi govore, pa ljudi pričaju, pa ljudi ovo, pa narod, pa čovječanstvo, međunarodna zajednica. Spomenite koga god hoćete o toga. Je to išta preće od uzvišenog Allaha tabaraka Nije i ne smije biti. Fesanu jesiruhu lil jusra. Takvome ćemo mi olakšati ono najbolje i najlakše. Put do dženneta. To je taj lije. Druga strana, wa emma men behila A što se tiče onoga koji škrtari, žali na Allahovom putu sebe, svoj imetak, zalaganje, rad, trud, djelovanje, to jedno uz drugo ide. I osjeća se neovisnim. Ko je ko on? وَكَذَّبَ husna I poriče, poriče da će biti sud, da će biti odgovornost. Dakle, niti ima dijela, oholi se, a uz to ne vjeruje je jesiruhu lil usra. Takvome ćemo mi olakšati put nevaljalštine, put koji vodi do džehennema. Ovdje se postavlja jedno pitanje. A to je, šta to biva sa tim čovjekom? Jednostavno, odgovor je da čovjeka na ovome svijetu ne ima koji nešto ne vjeruje ili nešto ne obožava. Oni koji kažu da ništa ne vjeruju, oni najviše ne uzubila imaju bogova svojih božanstava koje obožavaju mimo Allaha tabarak Kažemo božanstava i bogova, iako oni nisu ništa, jer su obična prašina ili nisu ni prašina, možda su to strasti i tako dalje. Zato što ih ljudi obožavaju, pa se po tome time nazivaju ali su to lažna božanstva. I zato i naše šehadet la ilahe illa Allah. Nema istinskog Boga. Onoga koji zaslužuje da mu se ibadet čini osim jedini Allah. Osim jedinog Allaha wa To u svome životu ko primijeni i ko ostvari i ko očuva blago se njemu sa Allahovom pomoći. Naći ćemo među ljudima one kojima je put zla olakšan. Put nesreće koja ga sigurno vodi u propad. Pitamo se zašto je to, zašto je to tako? Zašto on ne prihvati istinu? Zar ne zna šta je dobro za njega? On prihvata neko ubjeđenje. To njegovo ubjeđenje je ili njegove strasti ili nešto drugo mimo istini. Samo je jedna istina. Mimo toga su krivi putevi. وَمَادَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا dalal. A šta dolazi i šta može biti mimo istine osim dalalet. Danas Ukazali smo na to i ponovo ukazujemo na to. Da neki hoće da približe istinu i neistinu. Jedan od ove braće neka mi donese ovaj tamo čitanku ovu. Da pročitamo neke stihove koji, su se, koji se pojavljuju u nekim knjigama. Koji je naša djeca uče. Da vidimo jedan očit primjer kako se pokušava istina izmiješati sa neistinom. Islamska čitanka za polaznike vjerske pouke. Kaže, ovdje se spominje jedan stih. Nažalost, ovaj je e, ovaj udžbenik knjiga ova štampana je za vrijeme onoga prošlog režima. Ali nekima to nije smetalo da obnove njenu štampu. Čak i u najtežim trenucima za muslimane u Bosni. Prenose u ovoj islamskoj čitanci a da je Bog do islamska u ovome pogledu, stihove od Jovana Jovanovića Zmaja. Čuli ste za njega? Dobro što je on vlah, to je njegov problem. Nego što se, šta se ima ovdje čut i pročitati. Ja ću ovdje ovo skratiti koliko se može. On govori jednome, ako mu je Ahbab Alija zove se. Ali ovdje se misli pod muslimanom, pod tim imenom musliman se misli. Pročitat ću vam ovo ukratko. Kaže Alija, Alija, ti uzurlo sviraš, a svirkom, on govori ekarski... i pesmom u srce ne diraš. Spusti sada zurlo da je glenišemo, ta to valjda smemo... Nećemo o Hristu, o proroku, svecu, nećemo o krstu, ni o mlad mesecu... ni o svetom pismu, ni o Alkoranu, tako on piše. Sve što god nas deli stavimo na stranu. Ne uzove. Ne pitam te šta se u mošeji uči, hoće da kaže u džami. Ni kako živiš u toj svojoj kući. Neću da te pitam, te mi brige nije. Ni šta ti se jede, ni šta ti se pije. Ne pitam te čija je staza u raj kraća, već te pitam samo znaš li da smo vraća Ne A ti čutiš, čutiš, pa misliš duboko, a usto ti suza navire na oko, ta je suza čista sa izvora stara. I ta suza meni jasno odgovara, gledaš i ti moju, jedna im je mati. Haj, naša će suza opet da nas zbrati. Ona će da grli sinke jednog roda. Mi već osjećamo da krv nije voda. Što su stari jadi ištetili teško, ko da smo mi njih klali. Sve će to prebolet srce nam vi teško. Znači, junak se ako zaboraviš. Jesi junak ne ako se Allaha ne bojiš. Teško li se tebi? Pa kad sine sloga, zvezda naša nova, smirit će se kosti naših pradedova. Biće opet sreće, ponosa i slavi, samo ako nam I snage, i sjaja, i vrline prave. Pesme naše neće naginjati plaću, blagoslov će stignut zagrljenu braću. da vlasti dijele blagoslovi bereket neuzobrla ali to su naučili od svojih popova. Uči dakle brale, uči decu svoju, ja ću učit moju, uzgusle misli. Da se bratski grle složnim duhom krepe pradedova svojih, a manete lepe. Ne uzobila. Ne Najgora muka i jad koja te rasplaće. I postavlja dole neki pametnjaković i filozof ne uzubila, ako je svjestan iz imana izlazi. Kaže, objasnite, ovo djeci postavlja pitanje. Kaže, objasnite uz pomoć mu Allima. Kur'ansku istinu da su svi ljudi braća. Šta na ovo sve reći? Uzvišeni Allah koji hoće da se odvoji pravi put od krivog. Istina od laži. Šta reći za one kojima kada kažemo la tufsidu fil ard, ne činite nered po zemlji, oni kažu innama nahnu muslihun. Mi hoćemo samo da izmirimo ljude. Da približimo istinu neistinu Da se ne biju. Već da bude samo jedna strana ta koja će trpiti. Kada će doći vrijeme da muslimani uzimaju pouku iz ovog Allahovog kitaba, iz Kur'ani Kerima, iz prakse Resula alihi salatu wasalam. Sve dok ne dođe to vrijeme i dok se istinski to ne prihvati i srcem i jezikom i dijelima, dešavat će nam se ono što nam se danas dešava. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ a njegovo bogatstvo ništa mu koristiti neće. Govor je o tome koji behile, škrtari, stagna i osjeća se neovisnim i bogatim, uakezzebe bil husna i poriče sudnji dan, koji ne osjeća nikakve obaveze prema svome dinu ne Kome će svako zlo biti olakšano a svako dobro otežano, pa misli da ne bi mogao smoć snage da seć do Allahu učini. Teško mu u džamiju doći. Teško mu raditi šta za ovu vjeru. A ono što šeitan od njega traži puno je teže, pa mu se opet odaziva. Ona jugni, šta će mu koristiti? Anhu maluhu. Hoće li ga moći zaštititi njegov imetak? I da te redda kada se strovali. Hoće li ga moći to sačuvati i spasiti? Šta će mu to biti od koristi? I zato ćemo naći u kuranskom ajetu, kuranskim ajetima u suri el humeze da se grijesi spominju uz predanost Dunjaluku. Onaj kome Dunjaluk postane cilj, svakakve će grije na sebe natovariti. Uajlun li kulli humezeti lumeze. Teško li se svakom klevedniku podrugljivcu, koji gibet čini, koji ne čuva svoj jezik, koji ne gleda gdje će i koliko će harama na sebe natovariti. Alladhi jama'a mala wa addada. Jedno uz drugo ide koji sakuplja svoj imetak. wa i stalno ga broji, u tome osjeća užitak. Jahsebu enne ma lehu ahlede. Misli da će ga njegov imetak vječnim učiniti. Kella. Neće to se desiti ni pošto. Nikako. Jer kod Allaha taj princip nije materialistički već imanski princip. Je ibn Ademe mali, mali. Hadis Božijeg poslanika, ali i zato salam nam kaže, govori potomak Ademo, moj imetak, moj imetak. Wahel neke mi malike, a imaš li ti od svog imetka išta drugo? Illa ma ekelte, fe Osim ono što si pojao i uništio. وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ Ili si obukao pa poderao. Eu te sadekte ili si dao na Allahovom putu za Allahovu vjeru fe pa si ga ostavio za sebe za kijametski dan. To je od svoga imetka. Ostalo nije. Ostaje tvojim nasljednicima, drugima ostaje. Koji se mogu oko toga imetka zavaditi i posvađati. La zemne fil hutame. Ovdje u prevodu se kaže, on će sigurno biti bačen u džehennem. Ali precizni kuranski izraz kaže la zemne, Riječ nebene znači baciti. Ali ne samo baciti, već biti napušten. Kad uzmeš nešto i baciš ga, što ti nikad više neće trebati. Taj ne samo da će biti bačen u džehennem, već će biti napušten u njemu, zaboravljen, gotovo s njime uvijek. U poniženju, na ponižavajući način, bit će bačen. Kao što su oni, fe ne vara ezuhuri, istom mjerom, bivaju kažnjeni. Jer su Allahov kitab bacili za svoja rijeđa. Isti izraz se upotrebljava. Ne bezuhu, kao da ih nikad neće trebati. Napusti mi u potpunosti Allahov kitab. Tako će oni biti napušteni u džennemu. Poniženi u džennemu. Fil hutame. Ali gdje? Ovaj džehennem se zove. Ovdje se prevodi, bit će bačen u džehennem. Kolika je šteta ne poznavati i ne osjećat ovaj kuranski jezik. Hutame uzeto od riječi tahtim. Kad uzmeš nešto, izgužvaš ga. Uzmeš nešto, satareš nogom, da od njega samo ostaje pepeo. Da ga uništiš u potpunosti. Jehennem ko, koji razdire, koji, koji uništava, ali opet ostaje u životu. Se pati. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَ Šta znači, šta je to hutame? Taj džehennem. Jer kao što džennet ima deređat, to su stepeni, isto tako džehennem ima derekat. Ne zovu se u džehennemu deređat, već derekat. Jer u džennetu deređat jedna je iznad druge. A u džehennemu derekat jedan ispod drugog stepena. Sve niže i niže. Što niže ide sve gore. Zato se kaže da će mu gdje bi Fiderkil esfeli. U najnižem stepenu u Ne na to tome stepenu. Wa ma edrake mel hutame. Narullahi. Allahova vatra. Kad mi zapalimo vatru. Neko kaže, ko je zapalio ovu vatru? Taj i taj zapalio. Ali šta kad je Allah te bareke taala zapali? Zove se Allahovom vatrom tekadu te minel koja umalo da pukni, da eksplodira od žestine, pokorna mu. El mukade, koja je razbuktala. El leti te pali'u alel ide, koja će do srca dopirati. Kod nas u narodu je običaj da se kaže toliko me zabolilo da mi je do srca bol došao. E ova vatra će zaista do srca dolaziti. Inna alejhi musade, ona će iznad njih zatvorena biti, što znači će biti u potpunosti u toj džehennemskoj vatri. Lehum min džehenneme mihad, wa min fevqihim gavaš. Ispod sebe će imati prostirku džehennema, a isto tako i ono čime će se zaogrtati. Isto od džehennema. Fi amedin mumetede. Biće u vječnost produžena zauvijek i u plamenim stubovima zasvođena. Što znači da džehennemska vatra na neki način nam je predstavljena da se pobojimo uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala i njegove kazne. Ali zaista čovjek kada bi vidio džehennemsku vatru, zaista bi to nešto drugo bilo da ne bi mogao podnijeti. I zato će biti na svakom od nas i na svakom od ljudi i džina da pređu preko mosta koji će biti postavljen iznad džehennema. Wa im minkum illa I nema nikog od vas. Bio Allahov poslanik, bio musliman, ne bio musliman, svi će morati tuda prolaziti. Kana ala rabbike hatmen makadija. To je, to je tvoj gospodar uzeo na sebe da zasigurno se desi. Summa nuneđi ladine takao, zatim ćemo spasiti mu teklije bogobojazne wa nedaru zalimin, a ostaviti zulumčare u tome džehennemu i neće se izbaviti iz njega. Inna alejna lel huda. Na nama je, kaže Allah, uputa. Allah je taj uzvišeni koji upućuje ljudska srca. Njegov poslanik, ali sato selam, je ukazivao na pravi put. Ali, Božji poslanik ne upućuje, on samo ukazuje. Ovo vam je pravo, ovo nije pravo, ovo radite, ovo ovoga se čuvajte. Da li on može kao čovjek utjecati na nečiji hidajet? Ne. Time samo uzvišen je Allah vlada. I to je od njegovih svojstava, njemu karakterističnih. U kome niko sa njim ne učestvuje, niti sudjeli. Inna alejna lel huda, na nama je uputa. وَإِنَّ A nama pripada i ahiret. A kamo li ovaj svijet, dunjalu. Jer šta je prema I zato se na prvo mjesto, Allah najbolje zna, spominje ahiret. Allahu pripada ahiret. I zato se spominje u Fatihi Maliki jevni din. Onaj koji vlada i posjednik po drugome kirajetu meliki vladar ili maliki posjednik je din dana suda što znači ako je on uzvišeni Allah neprikosnoveni vladar i gospodar sudnjeg dana onda je sasvim razumljivo i donjaluka neki mufesiri ovdje postavljaju pitanje i kažu zašto se spominje u Fatihi da je uzvišeni Allah gospodar, vladar, posjednik sudnjega dana. Zašto se Dunjalog ne spominje? To je sasvim razumljivo. Tim prije što na Dunjaluku ima onih mimo Allaha te ta'ala kojima je dato do određenog roka da mogu govoriti ja sam vladar ja sam taj koji vlada. A hoće li na ahiretu biti toga koji će to reći? Ne ima toga koji će smoći snage i da kaže. Svak će se o sebi zabaviti. I vidjet ćemo ih ponižene. Vidjet ćemo ih ponižene. Iako su oni mislili da to nikada neće doći. To što smo im na Dunjaluku govorili da ima ahiret. Iako su neki mislili da ćemo mi muslimani kao umet ne uzove u džehennem. Kao što će neki govoriti, kao što je Ebu Džehel i ostali, kada dođu u džehennem, malena la nera riđalen كنا نعدهم من الأشرار Šta nam je pa u ovome džehennemu ne vidimo ljude koje smo smatrali da su najslabiji, najgori među nama. Ne ima u džehennemu bi, o, da, ne ima Ebu Džehlu u džehennemu da vidi Bilala, Ibni Rebaha, El Habešiju, ne ima mu da vidi Ammar ibn Jasira, ne ima mu da vidi Suhajba Ar-Rumija i ostali sljedbenike Rasula alaihi salatu wasalam. Oni su u džennetskim bašćama fi šugulin u velikom pozlu ne imaju oni kad ni misliti o lijama. Fakihun radosni, veseli, zadovoljni u rahatluku. Tako misle oni koji misle da su trojica, a nije ne Tako misle oni koji misle da mogu raditi šta hoće i da će oni suditi na sudnjem danu. Ne. Zalike vannu levina kefaru. To je mišljenje kafira. lil lillazina kafaru kefaru nar. A teško li se kafirima od džehennema فأنذرتكم نارا تلظى Zato vas opominjem razbuhtalom vatrom. Prenosi Ahmed u svome musnedu od Nuoman ibn Bešira da je jednom prilikom rekao, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alihi ve sellem da je u jednom govoru rekao فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى Opominjem vas razbuktalom vatrom. Tako glasno da ga je odavde na pijati čovjek mogao čuti i da mu je crno porubljeni ogrtač saramena pao pod noge. Mnogi rivajti nam govore da Boži poslanik ali selam kada je hutbu držao, toliko bi se uživio u tu hutbu da se sam Minder, to mjesto odakle je držao hudbu, da se pomicao. Kao da ih opominje na vojsku koja je pred njima da će ih napasti. Što je stvarnost, jer ne znamo kada će kom je smrt doći. I to je njegov kijame. Prenosi muslim od Nu'man ibn Bešira da je rekao Allah poslanik ali i kaže najblaža kazna stanovnika džehennema će biti da nekome od njih obuća i remenovi na obući budu od od koje ćemo ključati mozak kao kotao. To je najblaža kazna, a činit će mu se da niko od njega nije teže kažnjen. Ne daj Bože i okusi džehennema. La jaslaha illa neće ući u džehennem ili neće se u njemu pržiti illal eška osim onaj najnesretniji ona najveća nesreća i propalica u kome hajra nikakvog ne ima Alladhi kezzebe wa koji je nijekao, nije htio vjerovati, i okretao se. Što znači, traže se od nas ubjeđenje riječi i djelo. Alladhi kazzaba wa U će onaj koji je poricao, ko nije htio vjerovati, ko nije znao niti je prihvatao ove vjerske istine. I ko se okretao od ovoga Saznao, ali nije htio raditi. I zato naš put je put čvrstog znanja iza koga dolazi iman čvrst, a iza koga dolazi opet djela. Nema dijela bez znanja, bez imana, niti može biti iman bez dijela. Jedno uz drugo je nužno. Prenosi nam imami Ahmed u svome musnedu da je rekao Boži poslanik alaihi salatu wasalam, a isto tako bilježi ovaj hadis i Buhari, kullu ummeti jedhuluna al džennete illa men eba. Cijeli moj ummet, narod, ući će sljedbenici moji, ući će u džennet osim onih koji ne htjednu. A men jeba ja Rasul Allah, a ko je taj koji odbija u Allahu poslaniće? Men ata'ani dehala al džennet, a men asani faqad eba onaj ko mi bude pokoran, ući će u džennet. Ako mi bude Asija, nepokoran, ko bude se okretao, kad eba, ta, to je taj koji je odrekao, koji se odrekao i koji se okrenuo, koji je odbio poslušnost. Dakle, ono osnovno, plod našeg vjerovanja, to se traži a plod vjerovanja jeste pokornost. Ova vjera nije došla sa nečim što čovjek mora istražiti na novo, doći nečim novim što niko nije došao pa da to bude primljeno od njega. Ne, traži se ono što ti je objašnjeno da bolje i više ne može nikako. Knjiga jasna. Mata ratna fil kitabi Ništa nismo propustili u knjizi. Zatim primjer imamo u Božijem poslaniku, ali i salatosara. U njegovim dijelima, u onome što je govorio, što je radio, kako je djelovao, a zatim nakon njega imamo one od njegovog ummeta koji je nazvao Varasetul Enbiya. To su nasljednici vjerovjesnika. To je ta ulema koja tumači ispravno i koja ljudima objašnjava propise i radi po tome. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى A bit će udaljen od džehennema el etka, onaj najbogobojazniji. U toj mjeri, uzmimo ovaj princip kod sebe, koliko čovjek bude bogobojazan, koliko bude radio dobrih dijela zasnovanih na čvrstom i čistom imanu, u tolikoj mjeri će biti udaljen od džehennema. I u tolikoj mjeri će biti siguran i bezbjedan na kijametskom danu. Jeume, na danu, teđidu kullu nefsim ma amilet min hajrim mohbarat. Gdje će svaka duša, svaka osoba naći ono što je uradila od dobra. Pokazat će joj se. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوء A ono što je uradila od nevaljalština. Ne kaže se mine su od velikih grijeha što su uradili od ovog. Min su bilo šta što nije u redu ako su uradili. Teveddu, volit će žestoko će priželjkivati. Lev enne bejneha ve bejnehu emeden beida. Ta je između njega i toga velika, ogromna razdaljina. Ako je bilo šta uradio. Jesi li zgriješio Allahu barake wa ta'ala? U samoći sakriven, niko te od ljudi nije vidio. Bilo malo ili veliko doći će vrijeme kada ćeš poželjeti da je između tebe i toga emedem berida. To jeste jedna velika, ogromna razdaljina. Da to Bog do nisi nikad uradio. Jer ta slatka, to slatko uživanje trenutačno činjenjem toga grija, jer da ga nisi želio i uživao u tome, ne bi ga ni učinio. To kratko uživanje zamijenit će ti jedno dugo strahovanje i bojazan na danu koji traje fi jeumin miqdaruhu hamsine U danu koji, čija je dužina 50.000 godina. Kada se bude iščekivao sud, misliš ćeš to vrijeme Šta će biti s tebe zbog toga griha koji si uradio? Ako budeš pozvan na sud ovdje na Dunjaluku, a znaš da si pravo, nije ti lako ni jednostavno. A kamoli kad znaš da ima tu nešto? A ko je taj od nas koji kod sebe ne ima ništa? I zato vrata te obe su otvorene. I zato uzvišeni kaže vojuhadzirukum kumullahu nefse a Allah vas opominje u pogledu sebe. Upozorava vas. Čuvajte ga se. A i zato ga kaže Wallahu raufom bil Allah je blag i milostiv prema svojim robovima. Nisi propao. Imaš još šanse i mogućnosti. Ali će biti bezvjedan i udaljen el etka. Ovo je Allahova garancija. Nije ovdje rečeno inša ako Allah hoće. Jer kad nam kaže ako Allah hoće, znači možeš dobiti, a ne mora. Ali ovdje je garancija uz potvrdu. I bit će sigurno od nje udaljen el etka. Ko je taj sretnik? To je taj najbogobojazniji, najbolji među vama. Elevina amanu, oni koji vjeruju, volem jelbisu imanehum bi zulmin. Ulaike lehumul emnu, muhtadun. Oni koji vjeruju i svoj iman ne zaodjenu zulumom. Njima pripada potpuna bezbjednost. I oni su upućeni. Potpuna bezbjednost na hiretu i oni su na pravome putu na dunjalu. Ko su ti? Kad pita Ebu Bekr, radijallahu anhu i ostali ashabi, koje je interesovala ova vjera. Nije im bila drugorazredna ili desetorazredna. Nije bila višak, nešto neobavezno. Koji su odmah pitali, a Boži poslaniće, ko to od nas nije sebi neku nepravdu učinio, grijehom neki. A on im kaže, nije to taj grijeh. Taj grijeh je ono što se ono što spominje Allahov dobri rob Lukman Ja bunije la tušrik billah O sinčiću moj Širk Allahu ne čini Inne širke la zulmun azim Zaista je širk veliki zulum Dakle, u mjeri koliko ti ovaj iman bude čvrst i jak, u tolikoj mjeri ćeš biti bezvjedan i upućen. A opet napominjem da se pod imanom ne misli samo ono u srcu i ono na jeziku. Već i to i rad po tome pokornost uzvišenom Allahu te bareke U tolikoj mjeri ćeš biti bezbjedan i siguran i na tome je danu čija će dužina biti, kao što smo rekli, tolika i u onome što slijedi poslije toga. Jer ljudi će priželjkivati da, daj, da taj dan prođe, ali nisu svjesni ili ne znaju da ono što dolazi poslije njega da je zasigurno teže. Ali će biti olakšano onima koji su radili i trudili se na ovome svijetu yu'ti ma Koji daje svoj imetak čisteći se. Što znači da mu ovaj svijet nije postao ciljem. Ne radi da bi radio i da bi samo zaradio i završeno s tim. Već da bi bio čvrst musliman i jak musliman u svakome pogledu i da bi radio na Allahovom putu. Time čisti i sebe i svoj imetak i svoju vjeru. Jer čišćenje u ovome smislu davanje imetka znači u stvari da čovjek ispunjava i izvršava onaj cilj, a to je rad i ibadet Allahu te barak Pokornost njemu na njegovome putu. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجِزَ A to ne radi ni zbog čega drugog osim u ime Allah. Ne radi li ahadin zbog nekoga indehu min ni'metin koji mu je učinio neku uslugu dobro pa on hoće tuđza da mu to vrati da mu naknadi pa mu to čini zbog toga što mu je ostao dužan ili hoće na neki način da mu se oduži i da mu zahvali. Ne, u tome nema interesa. Illa I ovo je vrlo važan šart u dijelima. A to je čist nijet. Bez koga dijela ne vrijede i ne važe. Ali koji je u isto vrijeme nije dovoljan sam po sebi. Kao što neki ljudi kažu, u mene je čist nijet. A on radi šta hoće i kako hoće. To nije dovoljno. Treba čist nijet, ali on nije sam. Uz čist nijet isprava rad treba. I slijedjenje. A ne uvođenje ničega novog ili izvođenje nečega iz islama. Illa ga'e vajhi rabbihil a'la. To samo radi ga'e želeći, trudeći se, nadajući se, nastojeći i žudeći. Sve to tari znači. Uveđi hi, da stekne lice rabbihi gospodara svoga, el e'ala, najuzvišenijeg. Njegovo zadovoljstvo. Kada ljudi uđu u džennet, je u džennet, onda će vidjeti da ono što su u džennetu dobili od najvećih blagodati jeste zadovoljstvo uzvišenog Allaha tabarakata. Kada šehid ode uzvišenom Allahu, pa ga on pita, šta ćete da vam dam? On i oni odgovaraju, uzvišeni Allahu sve si nam dao. Nimamo više ništa da tražimo. Dao si nam svaku blagodat. Ne možemo više ništa novo da zamislimo. A onda im on kaže ponovo tražite. I kada su vidjeli da ih neće tek tako ostaviti, kažu molimo te uzvišeni Allahu da nas ponovo vratiš na Dunjaluk i da ponovo na tome putu dadnemo svoj život. A uzvišeni Allah im kaže, ja sam odredio da onaj ko sa njega ode i više se na njega ne vraća. Ali ja vam dozvoljavam svoje zadovoljstvo. Daje vam svoj ridvan. Pa se nikada na vas rasrditi neću. To je ono posljednje što čovjek dobiva najveće. I lebtiga želeći i nastojeći. Ne ljudima se dotvoriti. Mnogi ovako kad gledamo, jedni drugi jedni sa, sa drugima kad razgovaramo i cijelimo, svi su fini i svi su lijepi. Ali Allah najbolje zna. I molimo Allaha da nam svima oprosti i da nam se smiluje. Da budemo kod njega najljepši i najbolji. Jer uzvišeni ne gleda na naše likove, već gleda na ono što nam je u srcima i u našim dijelima Ibtigae. I svako od nas da se zapita da li je ostvario ovaj šart i ovaj uslov. Radeći to u ime Allaha samo. Ili radiš da budeš pohvaljen. Ili da se kaže ovaj dobar. Ovaj je fin među ljudima. Šeitan tu pokuša iskoristiti priliku. Čovjek radi i trudi se i čuda bi uradio za ovu vjeru ali šeitan mu dođe nekada da mu pokvari. Pa počne ljudima govoriti da znate što sam ja uradio. Ili da misli nije niko kao ja. Ili da druge pocijenjuje. Ili da samo sa određenim ljudima radi ništa više. Ne. U ime Allaha te ta'ala. Voliš brata u ime Allaha, radi sa njim u ime Allaha. Ako vidiš neko dobro svojstvo, podstakni ga još više da radi. Ali ako vidiš mahanu, nemoj da te stid od ljudi sprečava da ljudima kažeš istinu. To ti je obaveza, jer će te taj sutra, ne daj Bože, optuživati za to, ako nisi iskren sa njim bio. Jer to je od hakova i prava braće međusobno i međusobnih dužnosti. U ime Allaha raditi. Jer zaista onaj ko daje djela da se čini i ko daje rezultat djela to je uzvišeni Allah. Može ti dati da ga uradiš, sigurno. Ali da li će to djelo biti upotpunjeno? Isto tako. Da li će ti ga uzvišeni Allah dati? U osnovi može ti dati da učiniš dobro djelo. Ali da li će se to dobro djelo upotpuniti, primiti kod Allaha Đelešanu, da li će ono dati svoje rezultate, to on uzvišen isto tako daje. Ibrahim a.s. kada je sa svojim sinom Ismailom napravio jedno od najvećih i najboljih dobrih djela, Kjabu, Bejtullah sagradio, po Allahovom emeru, Allahov poslanik. Kad je završio, nije rekao, Alhamdulillah. Gotovo je. Nego šta kaže? Rabbena. Taqabbal minna. Ukabuli ovo od nas. Primi ovo od nas. Nijedno dijelo. Ovo uzmimo kao pravilo. Bilo dobro ili loše. Ne može se upotpuniti i ne može dati svoj rezultat ako uzvišen je Allah to ne da. Sigurno. I zato znamo kod sihira koje je najgore od najgorih dijela. Ili među najgorim dijelima. Jer je to saradnja sa šeitanom, jer je to suprotno onome principu el vela vel bera. Skroz naopako postavljeno. U tome slučaju, kaže uzvišeni Allah, inna Allahe la yuslihu amel el mufsidin. Allah uzvišeni neće dati da se upotpuni dijelo onih koji fesadi ne rečine. Mogu reći šta hoće. Hoće li se to stvariti? Hoće li svoje rezultate? To samo bi izniki Samo sa njegovim izunom može biti. I nikako drugačije. se upe jerba I zasigurno će biti zadovoljan. To je taj ridvan i Allahovo te bareke wa ta'ala zadovoljstvo. Mnogi mu festiri čak neki navode da se ovdje, da, da je složno mišljenje, da se pod ovim ajetom smatra Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je oslobađao robnje u času kada su muslimani bili potlačeni u Mekki, pa su mu čak neki prigovorili, njegov otac mu rekao, zašto ti oslobađaš slabašne robove, koji ti ništa ne mogu koristiti, oslobodi one jake koji će ti služiti, a on kaže, oče moj, to ja radim u ime Allaha i ne tražim zato nikakve naknade. Neki su mu opet govorili, to on radi, možete zamisliti. Kad neko laži, onda debelo laži. Tako kažu kod nas. Rekni, kaže laž koja ne može se pojmiti, ali to je laž. Laž je laž. Laž ne ima granice. Govorili su za Ebu Bekra, kažu on je oslobodio Bilal Habešiju zato što je njemu bila habešija nekad neku uslugu činio, pa da mu on vrati. Smišljaju. Lažu. Laž ima granice. I uzvišeni Allah ne da svoga roba i ne da na svog roba. Pazite ovo. Uzvišeni Allah stalo mu je do njegovog roba, do njegovog mu'mina, ajete objavljuje da vam ih ponovo pročitam u ovome značenju. Vese juđen nebuhel etka i bit će sačuvan džehennema najbogobojazniji. Onaj čiji iman je kao iman ummeta. vi juti malehu koji stalno nije rečeno dao je od svog imetka, nego juti stalno daje malehu svoj imetak je te zeka čisteći se čisteći svoju dušu, čisteći svoja djela, čisteći svoju vjeru i dobivajući ređu kod Allaha Đalešana. Ne očekujući ni od koga. Vama li ehadin i ne ima niko da mu je od tih ljudi učinio neko dobročinstvo pa da mu on to vraća. Pogledajmo kako uzvišen je Allah odgovara na mjesto Ebu Bekra. On to radi želeći samo vajhi rabbihi la'ala. Zadovoljstvo svoga gospodara uzvišenog. Vole se u i bit će zadovoljan. Allah uzvišeni neka odgovori. Ima li god odgovora? I zato nekada mi se prevarimo ovo materiju. I kažemo, ona je mene ogovorio, sad ću ja njega još toliko. Nemoj tako, brate. Nemoj tako, ženo. Nije to način. Merijema ima veće optužbe šta su joj rekli. I to nisu rekli oni u srđbi. Da bi se reklo čovjeku u srđbi svašta kaže, izleti. U srđbi ne može ni, suditi. U srđbi mnoge stvari koje uradi ima to svoju granicu. Kako se te stvari prihvataju što se kaže. Ali oni su to rekli najuzbiljnije i to na najgori način. Rekli Merjemi, ma kane ebukim Tvoj otac nije bio loš čovjek. Nije bio nečastan čovjek. Nemoralan čovjek. Ona kanet ummuki begija. Niti je tvoja majka bila nečista. Nemoralna. Kažu joj to nakon riječi ja uhte Harun, o sestro Harunova. Nije sestra, ona bila Harunova po rodu, već je bila njegova sestra po časti, po stidu i moralu, jer se u tome narodu, Benu Israilu, Harun navodio kao primjer čistoće, čednosti, morala i ahlaka. Pa kada se nekome je htjelo reći da je on na tako visokom položaju i mjestu u ahlaku, govorili su o brate i o sestro Harunova. A u isto vrijeme taj isti narod Benu Israil nisu volili spominjati Musa ali i sela. Zato što je on bio žestok prema njima, a drugačije se s njima i nije moglo. Tako da vidimo ovdje jedan veliki hikmet, jednu veliku mudrost. Nemoj ubrzavati stvari. Nemoj haramom stizati do halala, jer ne možeš tako stići. Učini ono što si dužan po svojoj vjeri i obavezan od uzvišenog Allaha, a nakon toga rezultate i ono što nastupa iza toga prepusti svome gospodaru to je taj veliki princip. Rad, zalaganje za ovu Allahu te barake ta'ala vjeru, iskrenost u njoj i iskreno prijateljevanje sa mu'minima, iskreno odricanje kafira i onih svih koji su griješni i rade na tome putu griješenja, rad po principima ove Allahove tabaraka wa ta'ala vjere to je sa Allahovom pomoći. Kao što smo čuli, garancija da će takvi biti od onih koji će biti od džehennema udajeni i biti u Allahovom dželle šanuhu zadovoljstvu. Molim ga uzvišenog te baraka wa ta'ala da nas učini od ove spašene skupine. Amin. Rahman سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك